prvim slajdom. Ko smo pričali o mojoj drevnoj biografiji, sad ću vas pitati da razmislite da li neko od vas može da se priseti šta li je najstarije sačuvano saopštenje za javnost i šta nas ono uči, čemu nas uči. Dobro, da ne budem tako stroga, hajte kažite mi da li možete da pogodite 3-4 među najstarijim saopštenjima. Nazirete već šta su, pretpostavljam. Evo, provešću vas unazad. Evo kako je startovala 71. godine prva svemirska društvena mreža, kada smo poslali prvu Facebook poruku u galaksiju sa dve zlatne pločice na pionir sondama, jednom za drugom. I poslali 6 miliona friend requestova od zemljana, nepoznatim friendovima. Davno neću vas gnjaviti sa ovim, ovo je dragocena um, stela na kojoj na tri jezika ispisana jedna odluka egipatske, drevne egipatske vlade u starom Egiptu i ta nam je pomogla da dešifrujemo hieroglife, ali to je primer stravično loše trojezične propagande i ako bude bilo vremena možemo i na to da se vratimo, ali baš ne želim s tim da vas zamaram. Najstariji primer PR-a, i to uspešnog PR-a, izuzetno uspešnog PR-a koji sam našla, uh, već vam daje odgovor na jednostavno pitanje da li znate ko je Hammurabi. Kad god postavim to pitanje na trenizima, nema nikoga ko ne zna i nema nikoga ko se ne sjeti da je on čovjek prvi zakonodavac. A evo kako, to, kako je to išlo. On je na kamenu visokom 1,80 m, jednom jedinu, jedinom primjerku, uh, u svom gradu gdje je stolovao, ispisao tih 300 i nešto zakona i prateći tekst između ostalog kaže ovako. Iskorenih neprijatelje, obezbedih sigurnost, štitim i porobljene narode, da zaštitim slabe i nemoćne, oglasih zakone u kamenu, ozvaničih ih svojim likom. Neka mi spomenik traje, neka mi se ime spominje, neka se svi oslone na zakone, pamtite da ja uspostavih pravdu. Šokantna činjenica vezana za ova dva slajda je sledeća. Ona sela koju ste videli maločas, e, bilo je bezbroj kad tog kamena, namerno je dat, e, dato naređenje da se naprave kopije za svaki hram prve, druge i treće klase u Egiptu, a sačuvana je samo jedna dok je ovaj čovjek napravio jedan jedini primjerak i samo napisao neka mi spomenik traje i eto vidite bogovi su ga uslišili spomenik mu je trajao i mi do danas pamtimo da, on, da je on uspostavio prat. Evo zapravo najstarijeg meni danas poznatog sačuvanog saopštenja za javnost. Ovo je iz pećine Lasko u Francuskoj. To je prizor u kom se vidi proburaženi bizon, kome su ispala creva, kopljem proburažen, jasno vidite koplje, ja ću sad da se igram sa ovim pointerom i da vas provedem kroz to. Evo ga koplje, ups, pomerila sam celu prezentaciju. Evo ga koplje, evo ih creva koja izlaze, evo ga ranjeni ili po svoj prilici rigor mortis E, mrtav e, lovac za ovu ptičicu koja u mojoj verziji glasi da je to e, izvor priče. Naučnici smatraju da je nekako njegovo vladarsko obeležje, a ovo tu se čak predpostavlja da je bacač koplja, da je to nekakva napredna tehnologija i tako dalje i tako dalje. Ono što je tu nama poučno je da mi već u tako ranoj priči vidimo sve osnovne elemente jednog saopštenja. Tu su učesnici, tu je sama vest, tu je čitav kontekst u kom se to zbiva. Naravno da je postojala nekakva publika jer ne bi niko dva meseca pravio ovakav prizor da nije imao za koga da ga radi. Morao je postojati nekakav izvor, da li je to bila ptičica na grani ili su to bili saborci ovoga lovca, nikad nećemo znati. I vrlo je moguće da je za tu tadašnju publiku postojala neka poruka. Poruka se nama danas izgubila, I ono što iz toga očigledno, iz tog primjera je da je svaka vest sama po sebi narativna i očigledna, a da poruka nije. I da poruku moramo reći. Iz toga mi poruku iz takvih e, vizuelnih e, dokumenta ne možemo da izvučemo. I kao što nam je jasno rekao Hamurabi, oglasnih, oglasih zakone u kamenu, to je deo koji je vest, a pamtite da ja uspostavih pravdu, to je deo koji je poruka to se mora reći, to se mora napisati. Doći ćemo do toga kako ćemo mi to sa današnjim alatima da radimo. Verovatno ni u toj pećini tada, a svakako u ovako brojnoj planeti danas ne postoji e, i nije ni tada postojala jedna publika. Publika je raznovrsna i e, toga ste svesni u svakodnevnom životu. Kada ste proveli prvo putovanje sa nekom osobom, to koje vam je bilo jako stalo, kad ste se vratili sa tog puta, nije baš ista priča ispričana vašoj mami i vašim najboljim prijateljima. Uvek se to po nečemu razlikuje. Vratit ću vas kratko u pećinu, da vidimo kako smo sve mogli ovu priču da istumačimo. Ne samo veliki vođe poginuo u lovu, već zaštitnici bizona protestuju zbog surovog ubistva bizona. Moglo se reći da a, posle tako uspešnog a, poslednjeg obračuna sa strašnom životinjom, ova koplja su se dobro pokazala i da sada stižu brojne poružbine, da nekakvo veće staraca odlučuje da ljudi više neće loviti sa maskama na glavi, evo vidite da on čovek ima lik ptice i na glavi, ne samo što je ima ovde u skeptru, i da je posle na sahrani, recimo, iskorišćen taj bizon do poslednjeg i da su trevca bila veliki hit. Razumete koliko različitih publika tu ima? I kad pogledate, sad ću ovo uveličati da možete malo bolje da vidite, kad pogledate sada website koji je takva zajednica u pećini mogla da napravi, da je imala tu tehnologiju, evo kako bi ova jedna ista vest mogla da bude prikazana u, e, na web sajtu njihovom i da bude razložena na nekoliko različitih vesti usmerenih na nekoliko različitih tipova publike. Ovde bi bile ono, osnovne političke vesti koje prate ozbiljni ljudi koji čitaju ozbiljne novine, I to je taj gornji red ovde da će novo izabrani veliki vođa da nastavi tragom svoga oca, ovde šta je doneo kao odluku savet staraca i šta je saopštio posle vanrednog sedenja. Evo je izrada kopalja u tri smene, jer toliko potražnje iz drugih pećina oni sada imaju da ne mogu da stignu. Evo ih crevca na žaru koja su sa mirisnim travama bila veliki hit na oproštaju i evo ga naš glavni kuvar koji otkriva svoj recept tu i neki baner sa reklamom, da je krzno povoljno i proizvod od kopita i rogova i tako dalje i tako dalje. E, razumete i sami da nije lako e, smestiti sve ono što vidimo u jednom događaju u jednu priču. Nedavno sam imala e, vežbu na jednom od ovih treninga, ne do duše u webinaru, nego u celodnevnoj radionici, sa novinarkom koja radi za jednu veliku farmaceutsku kuću u Srbiji i e, donela je tekst koji smo analizirali e, u kom je bilo reči o e, njihovoj novogodišnjoj proslavi. Taj tekst je bio dugačak, pun svih detalja koji su se odvijali na toj proslavi, a, ono što je važno reći to je da se to moglo podeliti na različite segmente, reći ću vam za nekoliko trenutaka na koje i kako i zašto je to upotrebljivo u svemu onom što radite. Ali prvo bih voljela da raščistimo sada e, vrlo preciznu razliku, pošto govorimo večeras o pisanju za e, elektronske e, sajtove i blogove i tako dalje, zašto nije svejedno da li pišemo vesti ili pišemo saopštenje i šta se tu krije. Videli ste i sami iz primjera sa našim pokojnim šamanom, da događaj sam ima svoje kvalitete koje objektivni posmatrač može da prenese. I to se dešava, naravno i dešavalo se već 3-4 veka u, u štampanim i ostalim medijima, da se objektivni posmatrači koji su izabrali profesiju novinarstva bave time ko, šta, kad, kako, gde i zašto je učinio, šta o tome svemu oni kao izveštači mogu da vide na licu mesta, šta kažu zatečeni učesnici i to sve strane koje su učestvovale naravno ravnopravno dobijaju pravo da pričaju i e, šta o toj temi eventualno kažu eksperti ako je duži prilog e, i ako imaju vremena da o tome sa njima popričaju. Kada pravimo saopštenje, pristup je sasvim drugčiji. Mi nismo dužni da budemo objektivni. Evo vidite dole da objektivnost bledi kako prilazimo formatu saopštenja. Saopštenje uh, iznosi neku našu novotariju, neki naš izum, neko naše postignuće, nešto novo što želimo da podelimo sa svetom. Važno nam je da kažemo ko je sve tome doprineo. Važno nam je da opišemo u detalje kako smo to izveli, kako je tekao proces, šta je sve bilo važno, koji su problemi bili, um, kako smo ih rešili i tako dalje. Zatim nam je važno da objasnimo kome će to služiti, zašta će se to upotrebljavati, kako će to poboljšati ovaj svet, šta mi time hoćemo da postignemo, gde nam je odlična prilika da pošaljemo poruku i da je sročimo i da artikulišemo I naravno važno nam je da na kraju kažemo zašto smo mi baš takvi divni kakvi smo i stigli dotle dok smo stigli. A u poslednjim onim segmentima e, saopštenja hoćemo da precizno navedemo kontakte kako bi ljudi mogli da nas nađu. Decenijama je važilo jednostavno pravilo, to su bili kontakti namenjeni kolegama iz uh, uh, medija, koji su jednostavno bili jedini izvor, jedini posrednici između publike i organizacija koje žele nešto da saopšte. Ova najveća promjena koja nas danas nalazi i zbog čega ovo večeras radimo jeste ta što sada više nemamo obavezu da zavisimo od, ne obavezu, nego jednostavno nismo tehnološki više prinuđeni, oslobođeni smo tehnologijom, ne zavisimo više toliko od toga da li će novinari da posreduju našu vest, već mi možemo direktno sa našim saopštenjem da se nadamo da ćemo dotaknuti korisnika i da će korisnik poželjeti transakciju, da kupi našu uslugu, da kupi naš proizvod, da se osloni na naše savete ili šta je to što već, čime mi nastupamo na tržištu. Dakle, sada kontakti služe ne samo medijima, nego i običnim građanima. I to je izuzetno velika razlika koju kad počnete da primenjujete u analizi pojedinačnih tekstova, tek onda primetite koliko je u stvari teško pisati za internet. Teško pisati za organizacijski website. Sve što saopštavate na a, organizacijskom websiteu recimo, kao vest, zapravo nije vest, jer vi niste objektivni autor toga. Vi niste neko ko je pitao dve, tri strane, ko je otišao kod, kod vaše konkurencije da propita šta oni o tome misle, vi jednostavno pišete svoj ugao. Makar ga maskirali kao vest, to opet neće biti vest, to će biti vid saopštenja. I to su velike teškoće zato što saopštenja su izuzetno kodifikovana, što ćete vidjeti večeras kroz koje sve oblike su kodifikovana i bila pre, a pogotovo sad sa novim alatima. Uh, Nije lako naći pravu meru između toga da tekst bude pitak, da se drži tih e, kodifikovanih pravila i da omogućava i medijima da ga prenesu i koriste, da korisnicima bude jasan, jednostavan, zanimljiv, atraktivan, ubedljiv i tako dalje, a da donekle da glumi objektivnost. I bilo koliko pokušava da piše za internet, sreće se s tim mukama svakodnevno. Ako ih nije svestan, onda mu je teže jer vidi da se muči sa tekstovima i vidi da nikada nije njima zadovoljan. Još treba zadovoljiti naravno i pretraživače interneta, ove neme robote koji znaju šta je programirano i šta se od njih očekuje i ne posustaju i ne, ne popuštaju, e, ne daju nikakve kredite. Dakle, previše zahteva ima da bi čovek mogao da smatra posao pisanja za internet lakim poslom. Pričali smo prošli put, o, oni među vama koji su bili, govorili smo kratko i o tome kako izabrati naslov za internet. Ja bih sada samo izdvojila ovu jednu misao koja nam je važna za ovo o čemu pričam, za onaj pećinski website što ste videli malo čas. Uh, Na internetu mi najzad spajamo idealne čitalce sa idealnim tekstom, nema posrednika, nema nikakvih prepreka, sve ono što tražimo mi možemo da nađemo na internetu i sve što je postavljeno na internet negde će naći, negde ono ima svog idealnog čitalca i samo treba da dođe do njega. Buduća verzija interneta, Web 3, ajde da ne kažem interneta, nego baš Web 3, a, bit će obrnuto postavljen. On će dovoditi sadržaj korisnicima i to će biti zaista u, iz današnje perspektive skoro nezamislivo. Ali za sada se zadovoljimo, zadovoljimo ovim što imamo, da mi imamo put i prolaz direktno otvoren kanal do onog idealnog teksta koji nas kao korisnika zanima. Znači, vaši potrošači, vaši korisnici, vaši kupci takođe traže neki sadržaj i oni do njega mogu lako da dođu, da li preko vas, da li preko nekoga drugoga, u krajnjoj liniji zavisit će samo od vas. E, kad sam pričala malo čas o toj e, domaćoj firmi. Mislim da nisam elaborirala do kraja taj primer, pa ću ga sada elaborirati, evo njih na novogodišnjoj proslavi. Uh, novogodišnja proslava je ta, taj dugački tekst je imao uh, više vesti u, u jednoj temi. Tema je bila pojavno prirodna i normalna. Šta biste vi uradili? Proslavlja proslavljena nova godina, obeležena stara godina, rezultati i uspesi. Idemo dalje, okupili smo se prirodno da ćete staviti takav tekst na website. Međutim, ako stavite sve što se te večeri dešavalo i ako je neko um, bogat program napravio, vi ćete završiti sa predugačkim tekstom koji nije uh, za internetsku publiku povoljan. I evo šta smo na tom treningu uradili. Razdvojili smo tri potpuno odvojene teme, da kažemo, tri uh, tonaliteta koja su se krila u tom dešavanju toga dana za tri različite publike. Prvo je bilo činjenica da je uprava te farmaceutske kuće govorila o sertifikacijama koje su oni dobili na kraju te godine od evropskih tela, koje im omogućuju da, koje im omogućuju da u narednoj godini nastupaju na evropskom tržištu. I to je bilo dve, tri vrlo važne licence o kojima je menadžment govorio sa opravdanim entuzijazmom. To je odvojena vest sasvim od činjenice da je iste večeri na istom mestu u isto vreme sa 15 minuta razlike dodeljeno nekoliko zlatnih satova, plaketa, diploma i tako dalje penzionisanim radnicima toga uh, giganta. Treće što je bilo je bio kulturno-umetnički program gde su učestvovala deca zaposlenih i njihove majke i to je bilo izuzetno zanimljivo i, i onako srcu drago i toplo, ali to nije um, sadržaj interesantan investitoru. Dakle, da bismo došli do određenih onih publika koje sam pomenula malo čas, koje su različite i nikad u stvari u istoriji nisu bila jedna publika, odvojili smo onda sadržaj koji se ticao tih licenci, ulaganja i svega što je menadžment u pozdravnom govoru izrekao, u jedan tekst namenjen praktično kad pogledate investitorima, partnerima, konkurenciji, novinarima, Um, zakonodavcima i tako dalje i tako dalje. Drugi tekst smo napravili sasvim odvojen o penzionerima, koji je bio sigurno zanimljiv ne samo penzionerima te firme, nego i ljudima koji su pred penzijom, ljudima koji su u srednjem dobu pa razmišljaju kako će njih ta firma ako u njoj opstanu da isprati, da li će zadržati nekakve veze sa mestom gde su dugo radili i tako dalje. I sasvim treći tekst smo napravili, opet kratak, veseo, namenjen mladim radnicima koji imaju malu decu i kojima je bilo veselo što su dečica dobila poklone i što su se tu igrala i plesala i pevala i što je to sve veselo prošlo. Jasno vam je da je samo jedan događaj kao malo čas u našoj pećini uh, ona tragična smrt dao bar tri teksta potpuno validna za tri različite rubrike u, na njihovom web sajtu. Mnogo lakši posao za uh, urednika i za pisca teksta, mnogo zanimljiviji sadržaj za korisnike i korisnicima omogućeno da po kratkom i jasnom naslovu brzo nađu ono što njih zanima. I to bi bilo to.